Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է, որովա թեման այլատյացությունը եւ ցեղասպանությունը ազգային պետական քաղաքականություն Ադրբեջանում։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Խաչյանը։ Ադրբեջանում բնակվող ազգային ու կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ Ավելի քան մի ամբողջ 100-ամյակ իրագործող քաղաքականությունը իրոք հնարավոր չէ այլ կերպ բնորոշել, քան այլատիացության եւ ցեղասպանության պետական քաղաքականություն։ Այն հետևականորեն իր ցավալի դրսևորումներն է ունեցել ինչպես անցյալ դարի սկզբներին, երբ դեռևս աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա գոյություն չուներ Ադրբեջան անունով որևէ պետություն, նույնպես եւ հետագա ողջ ժամանակաշրջանում, ընդհանուր մինչև ներկա ժամանակները, երբ այլևս քաղաքական շրջանառության մեջ է դրված այդ արհեստացին պետական կազմավորման գոյությունը։ Թող ապրիորի չթվա այս գնահատականը, բայց պատմական եւ ընթացիկ իրողությունները իրենց ողջ փաստական նյութով ավելի քան համառ ու հակեցած են ասվացի բազմաթիվ ապացույցներով։ Հիշենք 1905 թվականին ծայր առած արյունալի հայկական ջարդերը Բաքվի եւ Ելիզավետպոլի պատմական գանձակի նահանգներում։ Այդ նահանգների հայ բնակչության ջարդերը, որոնք հրահրված էին ցարական իշխանությունների կողմից, ողջ կայսրությունում եւ այդ թվում Անդրկովկասում թափառած հեղափոխական շարժումը դեպի ազգամիչյան երկպարակություն ուղղորդելու ու նաև այդ իսկ միջոցով այն կասեցնելու նպատակով իրագործվեցին տարածաշրջանի անհամեմատգետ ու խավար ազգային զանգվածի այն ժամանակվա ռուսական միջավայրում ընդունված բնորոշմամբ կովկասյան թաթարների ներկայումս ադրբեջանցի հոր ժորժվող հանրության ձեռքով Այդ շարագործ նախաձեռնության գաղափարական հիմքում նույն այդ էթնիկ հավաքականության երկուոր կովկասյան թաթարների ազգային գիտակցության մեջ դարեր ի վեր արմատացած ատելությունն ու ճշնամանքն էր տարածաշրջանի բնիկ ազգերի եւ ազգությունների նկատմամբ։ Իմ մասնավորի հայ ազգաբնակության նկատմամբ կովկասյան թաթարների ծայր ասիճան բացական ու մերժողական վերաբերմունքն ի սկզբանե պայմանավորված էր ոչ միայն կորոնական խավարամտությամբ, այլև նրանց եւ հայերի քաղաքակրթական մակարդակների միջև արկա վիթխարի տարբերությամբ։ Հավատարիմ մնալով խաշտարած նախնիած ավանդական կենսակերպին ու պահպանողական գիտակցությանը, Կովկասյան թաթարները, ի տարբերություն հայ բնակչության, ինչպես նաև այդ տարածաշրջանում բնակվող ռուս, հրեա ու եվրոպական ազգերի ներկայացուցիչների, իրեն ճնշող մեծամասնության մեջ անգրագետ էին Երևի թե մատների վրա կարելի հաշվել այդ քոչվոր ցեղի այն ներկայացուցիչներին, ովքեր քիչ թե շատ կանոնավոր կրթություն էին ստացել տարածաշրջանի սեմինարիա կոչվող ռուսական վարժարաններում եւ արհեստագործական ուսումնարաններում, ապա եւ ուսումը շարունակել Մոսկվայի ու Սանկտ Պետերբուրգի կամ եվրոպական քաղաքների համալսարաններում, հետագայում ստորադաս չինովնիկի կարգավիճակով աշխատանքի անցել ցարական իշխանության պետական հիմնարկներում եւ կամ միացել տարածաշրջանի արտադրական զարգացումներին, առանձնապես Բաքվի նավթային հանքերում, իսկ նրանցից ոմանց Պարագայում անգամ որոշակի հաջողությունների հասել գործարար կյանքում։ Բայց այդպիսի քսոսք առանձին անհատներ էին, ում կրկնում եմ մատների վրա կարելի էր հաշվել։ Միջդեռ կովկասյան թաթարների գերակշիռ զանգվածները, այսպես ասած, մղոններով հերոյ էին մարդկային քաղաքակրթության հին ու նոր նվաճումներից, գիտության ու տնտեսության արկա զարգացումներից ու որպես այդպիսիք մշտապես ստորադաս ու նվաստացած վիճակում էին իրենց զգում։ Գյուղական վայրերում նրանց հիմնական զբաղմունքը՝ ի տարբերություն մասնավորապես նստակյաց երկրագործ աշխատանքով իրենց բարոր կյանքն ապահովող հայերի ու մոլոկան կոչվող ռուսների խաշնարացությունն էր, իսկ քաղաքներում առանձնապես Բաքվի նավթահանքներում շնչին օրավարձով Սևագործ բանվորի աշխատանքը վերնշված ազգերի կիրթ ներկայացուցիչների ղեկավարության ներքո։ Տնտեսական ու սոցիալական այս տարբերությունը փաստորեն դարձել էր այն պարարտողը, որի մեջ ծերմավորված գույր նախանձը ժամանակի ընթացքում հետսետե ծալեց ու աճեց որպես ազգային կրոնական նույնքան գույր ու մոլի ատելություն ու ճշնամանք առավել բարենպաստ պայմաններում ապրող այլազգի եւ այլադավան համերկրացների նկատմամբ բացասական լիցքերի մի խառնուրդ, որը իշահ իր պետական գոյության հաջողությամբ օգտագործեց ցարական իշխանությունը, առաջնորդվելով պարակտի խնդիր, որ տերես ավանդական սկզբունքում։ Հատկանշական է, որ կովկասյան թաթարների միտքն ու հոգին տոգորած անհանդուրժողականության այդ զգացումը պարատ հող ծառայեց նաև Ռուսաստանի ցարական կայսրության անկումից հետո այլատյացության գաղափարախոսությամբ ու ցավալապաշտական նկարտումներով Արեմտյան Մերսկասպիայի տարածաշրջանում իշխանության եկած մուսավաթական իշխանությունների համար այն պահից ի վեր, երբ 1918 թվականի մայիսի վերջերին Թիֆլիսում հրճակվեց Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետություն կոչեցյալ պետական կազմավորումը, որպես երկրորդ թուրքական պետություն, այս անգամ հարավային Կովկասում եւ նախապես հաստատվեց Ելիզավետպոլում։ Իր ոչ լրիվ երկամյա տևողության ընթացքում այդպես էլ չճանաչվելով միջազգային հանրության առանձնապես ազգերի լիգայի կողմից, այդ արհեստացի մուսավաթական պետությունն իր գործելա ոչով մեծապես հիշեցնում է վերջին տարիներս արաբական երկրներում, մասնավորապես Սիրիայում բազմահազար կյանքեր խլած ու բազում ավերածություններ գործած իսլամական պետություն հորժարժվող ահաբեկչական խմբավորման գործունեությունը ընդ որում Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իշխանությունների վարած քաղաքականության օրակարգում որպես ազգային քաղաքականության գերական նպատակ ու խնդիր ի սկզբանե դարձյալ եւ առաջին հերթին տարածաշրջանի բնիկ հայ ազգային տարրի բնաջնջումն ու բռնատեղանումն էր պատմական բնորանից Նույն ճակատագրին էին դատապարտված նաև ներկայիս Ադրբեջանի Ղուբայի, Զաքաթալայի շրջաններում հնուց ի վեր բնավորված լեռնական հրեաները, Մասալիի, Լենկորանի, Աստարայի, Շամախու շրջանների գյուղաբնակ ռուս մոլականները։ 1918 թվականի երկրորդ կեսից ի վեր, երբ նորաստեղծ մուսավատական կառավարությունը, որպես ժամանակավոր նստավար դերևս հանգրվանած էր Ելիզավետ Պոլում, ողջ տարածաշրջանը վերածվել էր անիշխանության, կամայական բռնությունների, զանգվածային սպանությունների, միաբանիվ համատարած արյունահեղության թատերաբեմի։ Առանձնակի ողակալությամբ ու դաժանությամբ առանձնանում էին հատկապես հայորշությունը, հայ ուղևորների սպանություններն ու դիակապտությունները դեպի Թիֆլիս զկվող երկաթգծի կայարաններում, բնակավայրերի միջև հաղորդակցության ուղիներում։ Հայկական գյուղերի վրա ավազակային հարձակումները դարձել էին ամենօրյա իրողություններ Գանձակի, Նուխի, Խաչմազի, Շամախու, Գյոյչեի, Արեշի, Աղդաշի, Շամխորի եւ այլ հայահոց գավառներում։ Այդ գավառների հայկական բնակավայրերը փաստորեն ավերակույտերի վերածվեցին առանձնապես դեպի Բաքու թուրք-թաթարական հորդաների 1918 թվականի ամառային արշավանքի շրջանում։ Նույն թվականի սեպտեմբերի կեսերին Բաքվի կոմունայի անկումից հետո թուրքական օկուպացիոն զորքերի օժանդակությամբ հաստատվելով Բաքվում եւ այն հրճակելով Հանրապետության մայրաքաղաք, ադրբեջանական կառավարությունը թուրք-թաթարական միացյալ ուժերի քաղաք մուտք գործելու առաջին իսկ պահից որպես առաջնահերթ խնդիր 3 օր շարունակ իրագործեց Բաքվի հայ բնակչության արյունալի կոտորածները, որոնց զոհ գնացին ավելի քան 30 հազար խաղաղ բնակիչներ։ Ընդ որում Արյունալի նախճերին ամենայն դաշնությամբ մասնակցում էին թե քաղաք ներխուժած թուրքական եւ մուսավաթական զորախմբերը, թե կովկասյան թաթարների գազազած խառնամբոխը։ Հայ խաղաղ բնակչության կոտորածները Բաքվից հետո նոր թափով ու լայնացավալ շարունակվեցին տարածաշրջանի գավառներում։ Ուշագրավ է, որ հայերի հետ միասին սպանդի են ենթարկվում նաև մյուս այլադավան ազգային հավաքականությունները՝ ռուսները եւ հրեաները։ Այս առումով հատկանշական է թուրքական ռազմաճակատի գոտուց տուն դարձող ռուսական զորքերի նախճիրը Շամխորի, Դալլարի, Աղստաֆայի եւ մյուս երկաթուային կայաններում, որոնց վերաբերյալ իդեպ հետագա տասնամյակներում համառորեն քար լրություններ պահպանում խորհրդային պատմագրությունը, ինչպես որ ներկայումս լռում է անգամ ռուսական պատմագրությունը։ Մուսավտական իշխանությունների իրագործած ցեղասպանական քաղաքականության ակնհայտ դրսևորում դարձան Շուշի քաղաքի եւ Մերձակա մի շարք գյուղերի հայ բնակչության կոտորածները 1918 թվականի մարտի 23-ին եւ հետագա օրերին, որոնց զոհ գնացին շուրջ 30000 հայ խաղաղ բնակիչներ։ Իսկ ցաղկուն այդ քաղաքի հայկական թաղամասերը հրի մատնելով վերածվեցին ավերակույտերի։ Նախախորհրդային շրջանում այդ զանգվածային գերնագործությունը որպես այդպիսին փաստորեն վերջինն էին մուսավաթական իշխանության մայրամուտին։ 1920-ի ապրիլին խորհրդային քղամիդն ընդունելուց հետո անգամ պաշտոնական Բաքուն շարունակում էր այլատյացության եւ այդ հիման վրա ազգային խտրականության իր քաղաքականությունը։ Հիշենք թուրք մուսավաթական միացյալ ուժերով կոտորածների ենթարկված եւ կամ բռնատեղահանված Նախճիվանի հայության ճակատագիրը, երբ արդեն խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունը պետական մակարդակով կտրականապես արգելեց երկրամասի եղեռնից մազապուրս գաղթական հայության վերադարձը հայրենի գյուղերն ու քաղաքները։ Արդյոք դարձյալ ցեղասպանության արտահայտություն չէին այն իրողությունները, որ Ադրբեջանում 30-ական թվականներին ստալինյան հալածանքների ենթարկվեցին այդ հանրապետության առավելապես հայազգի բնակիչները, իսկ երկրորդ աշխարհամարտի ողջ ընթացքում Ադրբեջանից ռազմաճակատ էին ուղարկվում գլխավորապես հայ տղամարդիկ եւ կանայք, քան ադրբեջանցիները իսկ վերջիններս համատարած ամրացագրեր էին ստանում զինկոմիսարիատներից որպես նավթարտնաբերության աշխատողներ եւ այդ կարգավիճակում իբրտի օրենքով զորակոչի ոչ ենթակա անձինք։ Վիճակագրական տվյալներն անառարկելի վկայում են, որ միայն Արցախ աշխարհից, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը եւ Հյուսիսային Արցախը, պատերազմ է մեկնել մոտ 90.000 հայ, ինչը կազմում էր տարածաշրջանի հայ բնակչության ավելի քան 1/3-ը։ Նրանց գրեթե կեսը ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում զոհվել է։ Այդ թվում 22000 ինքնավար մարզից, 18000-ը Հյուսիսային Արցախի շրջաններից, ընդհանուր առմամբ 40000 մարդ։ Մեծ թվով հայազգության տղամարդիկ եւ աղջիկներ զորակոչվեցին նաեւ Ադրբեջանի այլ հայաշատ վայրերից՝ Բաքվից, Նախճիվանից, Գանձակից, Շամախուց, Իսմայիլից, Ղուբա խաչմազ գոտու շրջաններից եւ այլ տարածաշրջաններից, բայց ահա հայմատության համար նշեմ, որ պատերազմի տարիներին 19 ադրբեջանցուց զորակոչվել է ընդամենը մեկը։ Պատերազմը անշուշտ եւս մեկ առիթ էր Ադրբեջանում շարունակվող հայաթափման գործընթացն առավել ծավալուն դարձելու եւ արագացնելու համար։ Անշուշտ հայաթափման նույն այդ քաղաքականության արտահայտություն էին նաև պատերազմի ավարտից հետո ինքնավար մարզից եւ մյուս շրջաններից հայ արհեստավոր տղամարդկանց ու նրանց ընտանիքների, անկան պատանիների եւ աղջիկների տեղափոխումը հանրապետության նոր կառուցող արտոնաբերական կենտրոններ, Շոնգայիթ, Մինգեչաուր, Ալի Բայրամլի, իսկ փոխարենը նրանց ակամա լքած հայրենի բնակավայրեր էին բերվում ադրբեջանցի վերաբնակիչների ընտանիքներ, էապես փոխելով ժողովրդագրական վիճակն այդ տարածքներում։ Ադրբեջանի էթնիկ զտման այդ քաղաքականությունը, որ դարձյալ ուղեկցվեցին այդ հանրապետության պետականակիր բնակչության հայ ժողովրդի զանգվածային կոտորածներով ու բռնատեղահանումներով կամ միոբանիվ ցեղասպանությամբ, իր վերջնակետին հասավ անցյալ դարի 80-ականների վերջերին։ Եթե Գորբաչովյան այսպես կոչված բացախոսության եւ հրաապարականության քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հայ բնակչության համար եւս մեկ նպաստավոր առիթ էր ադրբեջանական խսը իրավային թակայությունից դուրս գալու եւ մայր հայրենիքի հայկական խսին վերամիավորելու մասին իր պահանջը հերթական անգամ քաղաքական հրաապարակ հանելու համար ապա նույն այդ քաղաքականությունը Ադրբեջանի իշխանությունների համար առավել քան հարմար առիթ էր, որպեսզի վերջնականապես կյանքի կոչեին սերնդեսերուն փոխանցող ծրագրային մտադրությունը հայ բնակչության իսպար արտամողուն այդ հանրապետության տարածքից։ Ընդ որում առանց միջոցների խտրականության առաջնորդվելով նպատակն արտարացնում է միջոցները սկզբունքով։ Ինչպես հայտնի է, նույն այդ սկզբունքով իրականացվեցին Սումգայիթի ավելի քան 18000 հայ բնակիչների ջարդերը 1988-ի փետրվարի վերջերին։ Այն բնակիչների, ում ջանքերով կառուցապատվեց այդ քաղաքը, գործարկվեցին եւ տասնամյակներ ի վեր տարատեսակ արտադրանք են տալիս այդտեղ վերհառնած արտնաբերական հսկա ձեռնարկությունները։ Եվ քանի որ այդ զանգվածային ոչռագործությունը իրականացվել է միութնական կենտրոնի թողտվությամբ եւ հետեապես անպատիժ է մնացել, ուստի նույն տարում, առանձնապես նոյեմբերի 21-ին, իրար հաջորդեցին շրջանների հայ բնակչության տեղահանություններն ու սպանությունները սկսված լինելով դեռևս 1987-ի նոյեմբերից, երբ Ադրբեջանի պետական մեխանան օգտագործելով հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ողջ ներուժը, բռնատեղահանեց Շամխորի շրջանի Չարդախլու խորհրդային միության մարշալներ, գեներալներ ու գնդապետներ տված հանրահրճակ գյուղի բնակչությանը, սպանություններով ու տարաբնույթ բռնություններով ուղեկցող զտման այդ քաղաքականությունը շարունակվեց մինչև 89-ի վերջերը։ Փաստորեն ողջ հանրապետությունում, բացի մայրաքաղաք Բաքվից, հայ բնակիչներ չէին մնացել, բայց ինչպես ցույց էր տալիս արյունալի իրադարձությունների այդ սրընթաց արշավը, անկասելի մոտենում էր նաև Բաքվի հայ բնակչության հերթը։ Աղետ Նիրոկ վերահասել եւ այն նոր ու վճռական թափով սկիզբ առավ 1990 թվականի հունվարի 13-ին ու շարունակվեց մինչև ամսվա վերջերը։ Քաղաքի ավելի քան 250 հազար հայ բնակչությունից տարբեր տվյալներով այս ժամանակ մնացել էր ընդամենը 10-ից 12 հազար մարդ, հիմնականում անօքնական ծերեր, կանայք ու երեխաներ թե գազազած ադրբեջանական ամբողջն ինչ խժդժություններ կատարեց նրանց նկատմամբ չմանրամասն է ուստի նշեմ միայն որ այդ ամենը կատարվում էր ադրբեջանի իշխանությունների մասնակցությամբ ու դարձյալ միութենական կենտրոնի մոսկվայի աչքի առաջ եւ հանցավոր թողտվությամբ Անկամ այն հանգամանքը, որ հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը խորթային զորքերը մտցվեցին Բաքու, փորձելով զսպել արյունախում ադրբեջանական ամբոխի խրախճանքը, ամենևին չի մեղմում ինչպես պաշտոնական Բաքվի, նույնպես եւ պաշտոնական Մոսկվայի հանցակցությունն այդ ողջագործությանը գաղտնիք չէ, որ միութենական կենտրոնին սոսկ պետք էր փրկել ու պահպանել խորհրդային իշխանությունն Ադրբեջանում, եւ դա նրան ժամանակավորապես հաջողվեց։ Ինչ վերաբերում է քաղաքի հայ բնակչության ճակատագրին, ապա այն բարիից բուն իմաստով չէր հետաքրում նրան, ինչպես որ չէր հետաքրում եղերնագործության նախորդ տարիներին 88-ին եւ 89-ին։ Չէր հետաքրում անգամ այն հանգամանքը, որ ադրբեջանական ամբոխի վայրագույցների զոհ են դառնում նաեւ ռուս, հրեա, վրացի եւ այլ ազգությունների բազմաթիվ բնակիչներ։ Մոսկվայի նույն այդ անտարբերության ու հանցավոր թողտվության, նաև անմիջական մասնակցության հերթական դրսևորում դարձան հետագայում 1991 թվականի Գառնան եւ Ամռան ամիսներին համատեղ իրագործված բռնատեղահանման օղակ ռազմագործողությունը Լեռնային Ղարաբաղում, որի հետևանքով տեղահանվեցին ընդհանուր առմամբ 23 հայկական բնակավայրեր Հադրութի շրջանում եւ Գետաշենի ու Բերթաձորի ենթաշրջաններում։ Նույնքերպ 1992-ի հունիսին Ադրբեջանում տեղակայված ռուսական զորքերի անմիջական մասնակցությամբ բռնատեղահանվեց Շաումյանի շրջանի հայ բնակչությունը, ավելի քան 20000 մարդ։ Իսկ մինչ այդ, նույն տարվա ապրիլի 10-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը դարձյալ ռուսական զորքերի աջակցությամբ Եղեռնի ու բռնատեղահանման էին ենթարկել Մարտակերտի շրջանի Մարաղա գյուղի բնակչությանը։ Ադրբեջանական պետության ցեղասպան էության հերթական ցայտում դրսևորումներ դարձան Արցախի պաշտպանության բանակի գերի ընկած վերավոր եզդի զինվորի գլխատման եւ համացանցում բացահայտ ցուսադրման Այդ ոչիրն իրագործած ադրբեջանցի Զինծարայողին նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ապարգևատրման, ինչպես նաև Թալիշ գյուղի Զարամյալ բնակիչների խոշտանգման ու սպանության սահմռկեցուցիչ դեպքերը 1916 թվականի ապրիլի սկզբներին Արցախի դեմ Բաքվից հանձազերծած արկածախնդիր պատերազմի օրերին Այդ եւ մյուս բոլոր գործողությունները, որպես Ադրբեջանի ազգային պետական ցեղասպան քաղաքականության ակնհայտ արտահայտություններ համոզված եմ, Սև Խարանեն մի կողմից 1991-ի վերջերին փլուզված խորհրդային միության ղեկավարության, մյուս կողմից Ադրբեջանի խորհրդային եւ հետխորհրդային շրջանների իշխանությունների, նաեւ ինչու չէ, դրանց ձերքին կույր գործիք դարձած ադրբեջանական ժողովրդի ճակատին, ինչը անկասկած ի վերջո կստանա իր իրավական գնահատականը։ Իմանանք, պատմությունը ոչ ոքի ոչինչ չի մոռանում։